četvrtkom. Studen je 1941. godine. Kod sela Borodina, smještenog 124 km zapadno od Moskve, zaustavila se kolona vozila u kojoj je bio feldmašal vojske nacističke Njemačke Wehrmachta Günter von Kluge. Feldmašal i njegova pratnja, svi odjeveni u teške vojne šinjele, feldmašal je imao i okovratnik od krzna, došetali su se preko polja pokrivenog snijegom do jednog spomenika i pored njega pozirali za fotografiju. Na toj fotografiji von Kluge je u pratnji tri časnika stajao pored spomenika na kojemu je pisalo na ruskom jeziku i ćiriličnom pismu ovaj tekst. 26. kolovoza 1912. godine 37. pješačka pukovnija Neženski i njezinog kraljevskog veličanstva velike vojvotkinje Marije Pavlovne postavila je ovaj spomenik svojim slavnim precima 37. pješačke pukovnije Neženski i njezinog kraljevskog veličanstva velike vojvotkinje Marije Pavlovne koji su 28. kolovoza 1812. godine herojski obranili domovinu tijekom bitke kod Borodina. 28. kolovo za 1812. godine kod Borodina oko 120 tisuća ruskih vojnika pod zapovjedništvom generala Mihajla Kutuzova sukobilo se s oko 130 tisuća francuskih vojnika pod zapovjedništvom cara Napoleona I. Bitka je bila krvava, počela je u šest ujutro, a završila je dolaskom noći. Ruska vojska imala je oko 40 tisuća mrtvih i ranjenih, Francuska oko 30 tisuća. Ostaci Kutuzovljeve vojske povukli su se pod okriljem noći, a Napoleon je tjedan dana nakon Borodina ušao u Mosku. Tamo se nije dugo zadržao, ruski dvor i vojska povukli su se, a Mosku spalili i Napoleon je sa svojom vojskom morao krenuti na dugo povlačenje iz Rusije. Ruska vojska progonila je Napoleonovu vojsku i napokon ju otjerala iz Rusije. U studenom 1941. godine von Kluge sa svojim časnicima došao se fotografirati pored tog spomenika kod Borodina u znak triumfa. Wehrmacht ne samo da je došao do Borodina, već je grupa Armija Centar, u čijem je sastavu bila i četvrta armija kojom je zapovjedao von Kluge, nadirala prema samoj Moskvi. Von Kluge, njegova pratnja, vrhovno zapovjedništvo njemačkih oružanih snaga, nacistički vođa Adolf Hitler, svi su se oni nadali da će uspjeti u onome u čemu Napoleon nije, da će ući u Moskvu i tamo ostati. Dvadeset lipnja 1941. godine u 3 sata i 15 minuta njemačka vojska počela je topničko bombardiranje glavnih točaka na kojima je ona trebala prijeći njemačko-sovjetsku granicu i krenuti u napad na Sovjetski savez. Nakon baražne vatre u napad su krenule oklopne i motorizirane divizije, udarna šaka Wehrmachta. Tad njemačkim trupama koje su kretale u napad, zrakopovi Luftwaffe letili su u napad na sovjetske aerodrome. Tako je počela operacija Barbarossa. David Stahel u knjizi Bitka za Mosku ovako opisuje prodor njemačke vojske u Sovjetski savez. Ofenziva prema Moskvi bila je zadnja u nizu bitaka koje je grupa Armija Centar vodila nakon lipnja 1941. Put uništenja počeo je dvotjednom bitkom za Minsk, uslijedila je dvomjesečna bitka za Smolensk, a onda mjesec dana borbi u Ukrajini u bici za Kijev. Čak i prije bitke za Moskvu broj mrtvih, ranjenih i nestalih u nacističko-sovjetskom ratu brojio se u milijunima. Bilo je to ratovanje u kolosalnim razmirima i to nije bilo neznano njegovim sudionicima. Njemački vojnik Kurt Fogler napisao je u prosincu 1941. u pismu kući neposredno prije smrti ove riječi. Svijet je vidio mnoge velike ratove, ali vjerojatno nikada nije bilo rata u povijesti koji se može mjeriti s onim koji upravo traje u istočnoj Europi. To je točno ne samo kada je u pitanju veličina, prostire se na stotine kilometara aktivne fronte, golemom prostoru na kojem se odvijaju bitke u kojima se sukobljavaju milijunske vojske, već i po metodama i načinu same borbe. Nalet njemačke vojske na Moskvu, kojim je trebala završiti operacija Barbarosa, trebao je biti vrhunac. Ulaskom u Moskvu i uništenjem zadnjih organiziranih trupa Crvene armije trebalo je uništiti i Sovjetski savez. 16. rujna 1941. godine feldmaršal Fedor von Bock, zapovjednik grupe armije Centar, odobrio je operativnu direktivu za zauzimanje Moskve. Operacija je dobila ime Tajfun. Roderick Braithwaite u knjizi Moskva 1941. grad i njegovi ljudi u ratu piše. Tri pancer grupe trebale su predvoditi napad. Treća koja je bila povučena iz naleta na Leningrad trebala je voditi napad na sjeveru. Četvrta je trebala pritisnuti u centru. Guderijenova druga pancer grupa trebala je udariti s juga nakon njezine pobjede u Ukrajini. Von Bok okupio je skoro 2 milijuna ljudi, tri armije, tri pancer grupe i 78 divizija. Nasuprot njima bilo je milijun 250 tisuća sovjetskih vojnika organiziranih u tri fronte, Brijansku frontu pod Jeremenkom, Zapadnu frontu u sredini koju je Konje preuzeo od Timošenka i novu rezervnu frontu pod Buđonijem. Sve u svemu 84 streljačke divizije, tenkovska divizija, dvije motorizirane streljačke divizije, devet konjičkih divizija i niz manjih formacija. 30. rujna Wehrmacht je napao tenkovi druge pancer grupe pod zapovjedništvom generala Heinza Guderijana. Napali su u pravcu Orela, grada na rijeci Oki, važnog željezničkog čvorišta udaljenog 380 km od Moskve. Stotine kilometara duga fronta prema Moskvi ponovno je bila u pokretu. Stotine tisuća vojnika ponovno su bile u borbi. Stotine tisuća civila pokušavalo se skloniti pred njemačkim naletom. Među njima je bio i Vasili Grosman, književnik i ratni dopisnik lista Crvene armije Crvena zvijezda. On se u povlačenju sklonio kod Tule, u kući starice čiji je sin bio na bojištu. Roderick Braithwaite piše. Starica je rekla Grossman. Vrag mi je došao prošle noći i zabio panđe u moju ruku. Počela sam se moliti. Neka Bog ponovno ustane i neka njegovi neprijatelji budu raspršeni. Vrag se na to nije obazirao. Onda sam mu rekla, odlazi, i on je tada nestao. Grossman je bio duboko dirnut. Ako budemo pobjednici u ovom strašnom, brutalnom ratu, bit će to zbog toga što duboko u našoj naciji imamo ljude s takvim velikim srcima i dušama, ljude koji se ne štede poput tih starica, majki, sinova koji u svojoj velikoj jednostavnosti polažu živote za prijatelje, jednostavno i velikodušno kao i ta siromašna starica iz Tule, koja nam je dala svoju hranu, svjetlo, ogrijev i sol. Njih je šačica, ali oni će pobijediti. Cijeli listopad njemačka vojska probijala se prema Moskvi. Od samog početka napad na Sovjetski savez pokazao se drugačijim od ratovanja u Poljskoj ili na zapadu Europe. Wehrmacht je napredovao duboko u Sovjetski savez, ali to je napredovanje skupo plaćao. Crvena armija borila se grčevito i uporno, tako je bilo i pred Moskvom. Početkom studenog grupa armije Centar zauzela je 800 km dugu frontu koja se u luku protezala prema Moskvi. Druga armija pod zapovjedništvom feldmaršala Maksimilijana von Weissa spremala se zauzeti Kursk. Bio je to najjužniji položaj grupe armije Centar. Sjeverno od nje Guderijanova pancer grupa, sada preimenovana u drugu pancer armiju, dovršila je prodor od Orela do Tule koja je bila udaljena 190 km od Moskve i ona je trebala udariti prema samoj Moskvi s juga. Klugeova četvrta armija u kojoj je bila i Hepnerova četvrta pancer grupa došla je do Taruse i Volokolamska. Na krajnjem sjeveru grupe armija Centar bila je deveta armija pod zapovjedništvom generala Adolfa Strausa, u kojoj je bila i treća pancer grupa koja je uspjela zauzeti Kalinjin, koji je bio 160 km udaljen od Moskve. Svi ti uspjesi skupo su plaćeni. David Stahel u knjizi Bitka za Mosku donosi riječi koje je zapisao njemački vojnik Hans Jürgen Hartmann početkom studenog. Čak i ako nitko o tome ne govori, kad god mislimo o napredovanju prema Moskvi, svi osjećamo težak teret koji pritišće dušu. Znamo iz Wehrmachtovih izvještaja gdje su ugrubo naše trupe i gdje će biti šverpunkt, točka koncentracije, ali sve u svemu dok gledam na istok i vidim sive prijeteće studenačke oblake kako idu na nas, bojim se da smo postali prerastegnuti. Dok su u njemačkom zapovjedništvu počeli osjećati da Moskva nije na dohvat ruke, 6. studenog 1941. na Crvenom trgu u Moskvi održana je parada u čast 24. obljetnice Oktobarske revolucije. Snijeg je počeo padati dok su Stalin i sovjetsko vodstvo gledali kako defiliraju trupe. Prvi su pored Staljina prošli kadeti topničke škole iz Krasina, zadnji su prodefilirali tenkovi. Kada je završila parada, trupe su otišle u obranu Moskve. Prije početka parada parade Stalin se obratio okupljenim vojnicima i građanima. Na kraju govora rekao je ove riječi. Cijeli svijet gleda u vas, jer vi ste ti koji mogu uništiti pljačkaške vojske njemačkog osvajača. Porobljeni narodu Europe gledaju na vas kao na osloboditelje. Budite vrijedni svoje misije. Rat koji vodite, rat je oslobođenja, pravedan rat, Zadnje riječi koje je Stalin uputio prije početka parade bile su ove. Smrt njemačkim okupatorima. Nakon toga crvenim trgom prolomio se uzvikura a onda su topovi počeli sa svečanim plotunima. Nakon toga krenula je parada. Nakon parade trupe su otišle izravnu u obranu Moskve. Operacija Tajfun trebala je dokrajčiti sovjetsku vojsku i sovjetsko vodstvo. U tome ona nije uspjela. Vojska koja je trebala biti dokrajčena nanijeće prvi veliki poraz njemačkoj vojsci. O tome govorimo u sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je docent dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Priča o operaciji Tajfun počinje u srpnju 1941. kad je Wehrmacht kod Smolenska okružio veliku skupinu divizija Crvene armije. Zapravo, da bismo mogli razumjeti što se to dogodilo u srpnju, moramo se vratiti još i prije Barbarose na dva činjenica. Prvi je posljedice Stalinovih čistki za crvenu armiju, znači od 36. do 39. A drugo, a, a sukob između Hitlera i generala oko krajnjeg cilja djelovanja u Rusiji i b činjenica je zapravo a, cjelokupna priprema Barbarose je bila izvedena jako, jako površno. Zasnivala se na pretpostavkama koje su se pokazale netočne, posebno o e, tome da će crvena armija biti uništena u tim graničnim bitkama, znači e, lipanj i srpanj, a poslije toga e, da će ostaci biti pobrani u jednoj velikoj operaciji. I pocijenjena je još i spremnost dakle stanovništva da brani zemlju bez obzira na krvavi Stalinov režim. Smolesk, operacija kod Smoleska zapravo je e, predstavljala sovjetsku pobjedu. Sve do negdje 90. godina prošlog stoljeća analize su govorile da je to bila velika njemačka pobjeda u kojoj su e, uništene strahovito velike sovjetske snage. Međutim, zapravo nije bilo, to nije bilo točno. Smolesk je predstavljao prvi koordinirani pokušaj zaustavljanja njemačkog prodora prema Moskvi. Kod Smoleska cilj nije bio dakle potisnut, nego samo zaustaviti e, Wehrmacht. To je bilo dakle u skladu sa sovjetskom doktrinom duboke operacije, globoka operacija E, dakle prebacivanja nakon što se postigne prodor. Dobro, bilo bi e, nagli prodor prema e, pozdravnim protivnikom, međutim ovdje je bio cilj samo zaustaviti dalje napredovanje zbog situacije u kojoj je bila crvena armija, oslabljena čistkama, nepopunjena iskusnim ljudima, i još k tome još uvijek naoružana za starim naoružanjem jer je operacija Barbarosa započela u trenutku kada se tek crvena armija počela prenaoružavati i došlo je do logističkog kaosa tada. Sovjetski protunapad počinje 6. srpnja. Bitke će trajati sve do 16. srpnja kad je Smolesk e, zauzet. Međutim, činjenica je bila ta da e, su Njemci jako krvavo platili tu operaciju i e, sovjetska strana je zapravo postigla svoj strateški cilj. Dakle, grupa armija centar morala se odmoriti, ona više nije mogla napredovati. Čak iako su generali Guderian i Hot želi nastaviti napredovanje prema Moskvi, pa čak su i počeli, ali Feldmarschall Kluge je jasno rekao da se mora zapravo završiti potpuno uništenje okružene 16. i 20. E, sovjetske armije kod Smoleska. Činjenica je bila, Rusi su imali strahovito velike e, gubitke, 759 tisuća e, ljudi, od toga 176 tisuća ubijenih, 273 ranjenih i 300 tisuća e, zarobljenih, ali i njemački gubici su bili značajni, 135 tisuća ljudi, od toga 29 tisuća ubijenih, 100 tisuća ranjenih i ostatak je nestao u akciji. Prema tome, Smoleske je stvorio vrijeme, a što je još najvažnije, poslije Smoleska je ponovno izbio sukob između Hitlera i generala o daljnjem napredovanju eh, Wehrmachta u Rusiji 1941. godine. Uoči napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez, Crvena armija radnika i seljaka, kako je bio puni naziv Oružane sile Sovjetskog saveza, pretrpila je dva teška udarca. Prvi se udarac dogodio 1937. godine kada je sovjetski sigurnosni aparat prema Stalinovom nalogu krenuo u napad na časnički kadar Crvene armije. U kolovozu 1936. počelo je prvo namješteno suđenje na kojemu su glavni optuženici bile vođe oktobarske revolucije Grigori Zinovjev, Lev Kamenjev i Ivan Smirnov. NKVD, Narodni komesarijat za unutarnje poslove, pod vodstvom Genriha Jagode fabricirao je optužbe, uglavnom za špionažu izdaju, uhapsi optužene i oni su po kratkom postupku na namještenom suđenju osuđeni u pravilu na smrt ili na dugogodišnju robiju. Suđenje skupini na čelu sa Zinovjevom i Kamenjevom otvorilo je takozvanu veliku čistku koja je 1937. počela i u Crvenoj armiji. Tada je na čelu NKVD-a bio Nikolaj Ježov. Jagoda je i sam postao žrtva čistke. Posljedice čistke u crvenoj armiji ovako opisuje Chris Bellamy u knjizi Apsolutni rat. Crvena armija izgubila je stotine svojih najsposobnijih časnika u čistkama od 1937. U njima bit će upamćeno oduzeto joj je tri od pet maršala, uključujući Tuhačevskog, koji je tada bio vjerojatno najbriljantniji vojni um u Sovjetskom savezu, možda i na svijetu, jedinog višeg sovjetskog zapovjednika koji je imao iskustvo vođenja vojske u napadu na stranu zemlju. Čistke su također uklonile 13 od 15 armijskih zapovjednika, 50 od 57 zapovjednika korpusa, 154 od 186 zapovjednika divizija i 401 od 456 pukovnika. Sve u svemu 25.000 časnika. Ako bi se ti odnosi primijenili sada na profesionalne oružane snage, prema riječima jednog iskusnog generala, ne biste imali dovoljno časnika da vode trgovački štand, Drugi udarac Crvenoj armiji uoči napada nacističke Njemačke bio je težak neuspjeh u zimskom ratu protiv Finske, koji je počeo u studenom 1939. godine. Sovjetski savez tražio od Finske teritorijalne ustupke te korištenje baze na otoku Hanko. Finska je to odbila i Crvena armija je napala. Veličinu neuspjeha Crvene armije u zimskom ratu ovako opisuje John Erickson u knjizi Put prema Stalingradu. Više od milijun ljudi, planine streljiva, labirinti topova, moćne oklopne formacije, podržani od brojšano znatne zračne sile, pretrpjeli su od ruku finske vojske koja nikada nije brojila više od 20.000 ljudi neuspjeh, poniženje, pa čak i uništenje. U ranim fazama borbi sovjetske formacije rascijepljene su u malene džepove i onda uništene. U prosincu 1939. 44. streljačka divizija razvučena u kolonu dugu 5 milja, dok je podržavala 163. streljačku diviziju, doslovce je od finskih pokretnih skupina sasječena na komade. Rezultat toga bio je gadno bojište kod Suo Musalmija. Sovjetske kolone poslane u pomoć okruženima i same su okružene. Pustošenje je bilo takvo da je u prosincu 1939. potpuno reorganizirana invazija na Finsku. Finska je morala u ožujku 1940. pristati na sovjetske uvjete, ali prizori iz zimskog rata nisu bili nezamijećeni. Wehrmacht pak nije imao takvih problema. uoči napada na Sovjetski savez, oružane snage nacističke Njemačke u munjevitom ratu zauzele su Poljsku, Dansku, Norvešku, Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Luksemburg, te iz zapadne Europe izbacile britanski ekspedicijski korpus ali Wehrmacht imao problema s ciljevima koje je trebalo postaviti u pohodu na Sovjetski savez. Oko konačnog cilja dakle kampanje Wehrmachta 1941. godine u Sovjetskom savezu postoje sukob kada je Hitler donio 21. srpnja 40. godine odluku o početku planiranja operacije, mada još nije donesena odluka o samom pokretanju. To će tek biti pri kraju 1941. godine kada je propao zadnji pokušaj Hitlera da se dogovori sa Stalinom oko podjela interesnih sfera u istočnoj Europi. E, jer je Hitler želio usmjeriti Stalina prema Indiji, prema Bliskom istoku, a Stalin je naravno, to je klasična ruska velika strategija stoljećima, htio pod svojom kontrolom imati najveći dio istočne Europe. Dakle, e, tada je Hitler jasno rekao da će se pobjeda morat postići u roku od pet mjeseci kako bi se e, izbjegle posljedice ruskog zime i smanjila mogućnost američke i britanske intervencije. I sada je prvo kolovoza, dakle, načelnik vrhovnog zapovjedništva kopne vojske, general Halder dao zadatak planiranja kampanje generalu Marksu, načelniku stožera 18. armije, koji je prvobitni plan predvidio dvije e, armijske grupe. Prva će napredovati prema Moskvi, a druga prema Kijevu. Poslije taj plan dopunjen sa mogućnošću pomoćnog napada, ali ne u snage armijske grupe, prema Leningradu, dakle na sjeveru. Dakle, osnovni cilj je bio zauzimanje Moskve i to je bilo dakle ideja Wehrmachta, zapovjedništva Wehrmachta, dakle Moskva prva, a tek posle bi sjeverna armijska grupa skrenula prema jugu, napredovala prema Kijevu, spojila se sa južnim snagama i e, napredovala dalje prema Ukrajini. Moskva je dakle određena kao primarni strateški cilj te operacije. Zašto su njački generali htjeli ići prema Moskvi? Zato što su mislili da će na taj način jednostavno prisiliti crvenu armiju ili one ostatke koji će ostati nakon prvih bit gubitaka da bude na jednom mjestu da bi mogli kompletno uništiti i time će zapravo biti rat završen jer to je bila druga velika greška dakle njemačkog planiranja. Oni su mislili da će uništenjem crvene armije doći automatski do pada e, kompletnog režima Stalinovog i da će poslije toga samo pobrati e, dakle trule jabukice, ono što je ostalo. A istovremeno je strahovito podcijenjena dakle snaga crvene armije. Kako se bližio 22. lipnja, tako su se srđivale procjene snage Crvene armije i Sovjetskog saveza. One su na početku tog planiranja i na njegovom kraju pocijenjivale protivnika i pukovnik Hans Krebs, zamjenik vojnog atašeja u Moskvi, i pukovnik Eberhard Kinzel, načelnik vojne obavještene službe za istok, potvrdili su svojim završnim izvještajima procjenu da je Crvena armija u lošem stanju. David Stahel u knjizi Operacije Barbarosa piše Prema kraju travnja, Kincel je zabilježio da su procjene snage Crvene armije u miru narasle na 170 divizija, ali da u mnogim divizijama vlada nestašica opreme, posebice topništva. Rečeno je i da vlada nestašica časnika i da pukovnijama zapovjedaju mladi bojnici, a divizijama pukovnici. Krebs je 5. svibnja na povratku iz Moskve dao Halderu izvještaj. Sovjeti bi rekao je učinili sve da izbjegnu rat i popustit će u svim pitanjima, osim ako nisu u pitanju teritorijalni ustupci. Izvještaji su samo potvrdili utisak koji je dijeljen u višim krugovima Wehrmachta, da je Sovjetski savez još uvijek zaostala država s velikom, ali nespretnom vojskom, koja nema modernu opremu, uvježbanost i iznad svega vodstvo. Malo je tko u njemačkom vojnom zapovjedništvu i nacističkom režimu razmišlja o masovnoj industrializaciji koja je poduzeta u Sovjetskom savezu, golemoj rezervi vojne i radne snage koje je ta zemlja imala mogućnosti centralizirane ekonomije pod vodstvom države da se prilagodi ratnom stroju. Doduše, nisu baš svi u njemačkom zapovjedništvu smatrali da je Sovjetski savez zaostala zemlja sa zaostalom vojskom. General Heinz Guderian, jedan od tvoraca mobilnog ratovanja i zapovjednik druge pancer grupe operaciji Barbarosa, zapisao je još 1937. ove riječi. Rusija ima najsnažniju vojsku na svijetu, kako u broju, tako i u modernosti njezinog oružja i opreme. Rusi imaju i najveću zračnu silu i teže dovesti svoju mornaricu do te razine. Transportni sustav nije dobar, ali naporno rade kako bi ga poboljšali. Rusija ima obilje sirovina i moćnu industriju oružja koja je postavljena u dubinu toga golemog carstva. Prošlo je vrijeme kada Rusi nisu imali instinkt za tehnologiju. Morat ćemo se pomiriti s time da su Rusi sposobni svladati i graditi svoje strojeve. Ali u Wehrmachtu je postojao drugi problem. Nezavisno mišljenje, dovođenje u pitanje riječi koje izrekao Adolf Hitler, suprostavljanje nacističkom režimu. Sve to skoro i nije postojalo u njemačkoj vojsci, pogotovo u njezinom višem časničkom kadru. Generali i feldmaršali nisu dovodili u pitanje dogmu da je Sovjetski savez zaostala zemlja. Tko je glavni u određivanju ratnih ciljeva pokazalo se i u konačnom određivanju vojnih ciljeva operacije Barbarossa. Hitler je jasno rekao cilj mora biti industrijsko područje Ukrajine, dakle region Donbasa, Harkova, plus naravno Ukrajina koja je bila žitnica Sovjetskog saveza. Konačno, dan 18. prosinca 1940. godine, direktivom 21 operaciji Barbarosa, dakle Hitler određuje dan napada, 15. svibnja 1941. godine, međutim to je bilo preuranjeno. Mnogi kažu da je napad na Kraljevinu Jugoslaviju odgodio cijelu operaciju. Međutim, iskreno rečeno, pitanje je koliko je taj napad bitan, jer tada u Rusiji vlada rasputica, odnosno otapanje, padanje kiša i sve je raskvašeno. Sovjetski savez tada nije imao autoputeve kao u Europi e, i njemački generali su bili šokirani. Ono što je na e, karti bilo za njih autoput, često je bilo samo skoro pa utabana zemlja. To je bilo e, posljedica koncepta razvoja e, prometne mreže u Sovjetskom savezu, gdje je odmah u 20. ogromne veličine e, teritorija odlučila da će primarno sredstvo transporta biti željeznica, a ne automobilski transport. I stvorena su dakle velika čvorišta iz koje bi se željeznicom dovozilo sve i odatle bi se distribuiralo dalje drugim putevima, riječim ili automobilskim prometom do odredišta. To je ostalo nezapaženo. Zbog toga je ta rasputnica je pretvorila sve u blato. I ozbiljne analize kažu da jednostavno prije početka lipnja nije zapravo bilo nikakve šanse za pokretanje brzog manevarskog rata kao što su zamislili Njemci. Međutim, činjenica je sad. Plan e, kampanje e, dakle, formuliran u dvije faze. U prvoj fazi sukoba, dakle, e, velike bitke u graničnim područjima radi uništenja glavnine snaga Crvene armije, a u drugoj fazi bi sad uslijedili duboki prodori kopnih divizija e, prema velikim industrijskim centrima i regijama. Sad su osnovljene tri armijske grupe, sjever, centar i jug, ali e, tu je sad se jasno vidjelo da je Hitler bio zainteresiran za uništenje dakle industrijskih centara Leningrada na sjeveru te za zauzimanja kompletnog Ukrajine na jugu. Dakle, u ovom planu Moskva je bila sporedna, odnosno o konačnom smjeru udara odlučit će se kasnije kada e, sovjetske snage budu razbijene, a to je baš bila ova bitka kod Smoleska. Smolenski je grad u zapadnoj Rusiji, smješten je na gornjem toku rijeke Dnjepar i udaljen je oko 400 km od Moskve. Stari grb Smolenska na sebi ima crni top na zlatnim kolima, iznad njega rajsku pticu. Grad se prvi puta u sačuvanim izvorima spominje 863. godine, već je tada bio važno uporište koje je nadziralo promet između rijeka Dnjepar i zapadna Dvina, kao i puteve od istoka gdje će nastati Moskva prema zapadnoj Europi. Nakon što je Moskva postala ključni ruski grad, Smolensk je bio ključ za prilaze sa zapada najvažnijem gradu Rusije. Godine 1812. dva je dana u kolovozu oko Smolenska trajala bitka između Napoleonove i ruske vojske, u kojoj je francuska vojska otvorila put prema Moskvi. Bitka za Smolensk između Wehrmachta i Crvene armije počela je 10. srpnja. Plan njemačke vojske bio je već dobro prokušan. Sa sjevera grad je trebala zaobići treća pancer grupa pod zapovjedništvom generala Hota. S juga je u okruženje grada krenula druga pancer grupa pod zapovjedništvom generala Guderijana. Dvije pancer grupe trebale su okružiti područje oko Smolenska i tamo zatvoriti glavninu snaga Crvene armije. Smolenski je pao 16. srpnja. Bitka je potrajala do 10. rujna. Šesto kolovoza kod Smolenska Wehrmacht je zarobio oko 310 tisuća armejaca Na papiru to je bila golema pobjeda. Ali to je bila pirova pobjeda. David Stahel piše. Najopsežnija studija njemačkih vojnih gubitaka u drugom svjetskom ratu zabilježila je da je srpanj 1941. koštao Wehrmacht više vojnika nego bilo koji drugi mjesec na istočnoj fronti do prosinca 1942. i siječnja 1943. te bitke kod Stalingrada. Broj njemačkih mrtvih u srpnju 1941. određen je na 63.099. Na cijeloj istočnoj fronti kretanje njemačkih pojačanja iz zamjenske armije ni na koji način nije pratilo gubitke. Grupa Armija Jug imala je do jeseni 63 tisuće gubitaka, uključujući i ranjene, i dobila je samo 10 tisuća vojnika u zamjenu za te gubitke. Grupa Armija Centar izgubila je 74 500 ljudi, dobila samo 23 tisuće, a 42 tisuće ljudi koje je izgubila Grupa Armija Sjever nadomješteno je sa samo 14 tisuća ljudi. Teška je bila situacija i s opskrbom. Prvog kolovoza zapovjednik grupe Armije Centar, Feldmaršal Feder von Bock, razgovarao je telefonom s glavnim logističarem njemačke vojske generalom Wagnerom. Bok je Wagneru rekao da se problem s opskrbom streljivom mogao do tada okarakterizirati kao ozbiljan, ali da je on prerastao u nešto što bi se moglo nazvati krizom. Wagner je odgovorio da radi sve kako bi se spriječilo nastajanje krize. Ipak ono što je najviše zaprepastilo kako njemačke časnike, tako i vojnike, bio je uporan sovjetski otpor. General Gotthard Heinrici, zapovjednik 43. korpusa, ovako je opisao borbe južno od Smolenska. Rus je vrlo jak i bori se očajnički. Najgore od svih su bitke u šumama. Posvuda se Rusi da pojavljuju, pucaju, napadaju kolone, transporte, kurire. Rat je ovdje bez sumnje vrlo opak i tome se mora dodati strašne poteškoće s cestama, s golemim prostorom, beskrajnim šumama te jezični problemi. Svi se prošli pohodi u usporedbi s ovim čine kao dječja igra. Naši su gubici teški. Okončanje opakih bitaka oko Smolenska nije donijelo olakšanje njemačkoj vojsci. Crvena armija stalno je uspjevala nadomjestiti trupe koje je izgubila, a pred njemačkom vojskom tek je bio prodor prema Moskvi. Kad se vide njemačke reakcije, tu je bilo i uvjerenje, dobro, sada smo razbili glavninu snaga crvene armije. Iako su dakle Guderijan i neki generali grupa armija centar eh, htjeli napredovati dalje prema Moskvi. Hitler je odlučio da je sad pravi trenutak da se zauzme Ukrajina i sada on skreće većinu oklopnih snaga iz grupe Centar na jug, zato da ubrza napredovanje dakle prema Kijevu i prema sljedećoj odlučnoj bitci, nakon čega bi de facto Ukrajina pala. Posljedica toga je bila na sjeveru da se je onako ne baš lako napredovanje prema Leningradu usporilo. Zašto? Vidite, baš e, na sjeveru nije bilo takvih spektakularnih e, okruženja velikih sovjetskih formacija, zato što je to na području Baltičkih republika i Bjelorusije ne baš najpovoljniji teren za oklopno ratovanje. To su, dakle, e, šume, jezera, rijeke i iako su recimo Latvija i Litva bile zauzete već u šestom i sedmom mjesecu, Estonija je zauzeta tek u kolovosu. U međuvremenu tri mjeseca su bila dovoljna da se u Leningradu napravi snažna obrana grada, jer Hitler je isto mislio da će Leningrad doslovno biti prvo pregažen, e, a onda kompletno uništen. Probitna naredba rekla je da grad treba doslovno sravniti sa zemljom i pobiti svo stanovništvo, ali za to zapravo kada su krenuli ozbiljni napadi u rujnu, Wehrmacht, dakle grupa armija Sjever više nije imala snage i tada je donijeta odluka o opsadi Leningrada. Do kraja rujna Leningrad, ovi kopni putevi su bili presječeni, međutim preko jezera Ladoga komunikacija nikad nije bila prekinuta i došlo je do dve i godišnje opsade Leningrada, taj grad nikad nije pao, ali tu je zapravo e, nestala ta šansa e, da dođe do brzog zauzimanja tog industrijskog e, čvorišta. Na jugu e, kijevska operacija e, bila je također izuzetan uspjeh. To su bili strahoviti gubici crvene armije. Dakle, Rusi su tu izgubili još 759 tisuća ljudi, ali i Njemci su imali 128 tisuća. Što se je dogodilo? Sada je s jedne strane ipak tokom osmog mjeseca trebalo stati i makar dva do tri tjedna e, se odmoriti. E, a onda je ipak na kraju sada kada je e, zauzeta Ukrajina, a Leningrad ipak okružen, iako ne zauzet, ponovno postala aktualna ova ideja napredovanja prema Moskvi i sada se Hitler složio sa generalima i e, odlučio da se sad počnu pripreme za operaciju Tajfun, odnosno za uzimanje Moskve, ali moralo je proći nekoliko tjedana da se Wehrmacht oporavi, a sovjetska strana nije sjedila skrštenih ruku. David Stahel u knjizi o bici za Mosku piše da ne može biti rasprave o tome da je nalet nacističke Njemačke na Mosku bio ljudska nesreća s malo presedana u povijesti. Iza njemačke vojske u naletu ostala su goruća sela i gradovi, tijela poginulih vojnika Crvene armije, civila, konja, nagorjele olupine tenkova i vozila, napuštena oprema. Iza Wehrmachta u naletu slijedile su četiri SS Einsatz grupe, posebne jedinice za ubijanje, koji su masovno ubijale židove, partijske komesare, funkcionare sovjetske države. Sa stotinama tisuća zarobljenih vojnika Crvene armije postupalo se protiv svih odredbi Ženevske konvencije. Takav je rat 30. ožujka 1941. zacrtao Adolf Adolf Hitler u govoru stotini izabranih viših zapovjednika Wehrmachta. Hitlerove je naputke svojim časnicima i vojnicima ovako prenio general Erich Hepner, zapovjednik četvrte pancer grupe, jedne od četiri udarne sile operacije Barbarosa. Rat protiv Rusije Važno je poglavlje u borbi za postojanje njemačke nacije. To je stara bitka germanskih protiv slavenskih naroda, obrana europske kulture od moskovsko-azijatske poplave i odbijanje židovskog bolševizma. Cilj te bitke mora biti uništenje današnje Rusije i on mora prema tome biti vođen nezabilježenom oštrinom. Svaka vojna akcija mora biti u planiranju i izvedbi vođena željeznom odlučnošću da se potpuno i nemilosrdno istrijebi neprijatelja. Njemačka strana imala je dosta dobre taktičke podatke o snazi Crvene armije u europskom e, dijelu Sovjetskog saveza, ali ona zapravo nije imala ništa pouzdano o snazi iza Urala, a posebno onim velikim koncentracijama Crvene armije koje su napravljene prema Japanu, to je taj sukob od Halkingola 39. godine, kada je Crvena armija pod zapovjedništvom Žukova je uništena cjelokupna jedna japanska armija i to na takav način da je Japan doslovno doslovno e, u roku deset dana zatražio prekid neprijateljstava i to su još bile tamo izuzetno velike snage. S druge strane, podcijenjena je ipak i brzina dakle, e, mobilizacije. Tako je već do kraja lipnja u sastav Crvene armije ušlo 5 milijuna i 300 tisuća rezervista. A do 1. prosinca 41. 194 novi divizija i 84 nezavisne brigade. Međutim, naravno, problem je bio da su te ove e, nove formacije bile slabo popunjene i vježbane i tu su se vidjeli činjenice da je tokom staljinističkih čistki 54 tisuće časnika od najnižih do najviših bilo uhvaćeno čistkama. Nisu svi likvidirani. Neki su dobili samo stegovne kazne, neki, a neki su čak završili privremeno u logoru, tako je budući maršal Rokosovski završio u logoru. On je bio jedan od zagovornika mehaniziranog ratovanja zajedno sa Tugačevskim svećom Trandafilom, ovi su bili likvidirani. Zašto je preživio? On je trebao potpisati priznanje koje nije potpisao. A onda kada je prvo kampanja u Poljskoj pokazala nespremnost e, dakle Crvene armije, a onda e, zimski rat, on je doslovno navrat na nos vraćen iz logora, dobio je e, zapovjedništvo, a u njegovu dosije napisano da je tri godine bio na specijalnom partijskom zadatku o kojem ne smije ništa pričati. Konstantin Konstantinović Rokosovski kao dobrovoljac prijavio se u carsku vojsku kako bi se borio protiv Austro-Ugarske njemačke vojske u Prvom svjetskom ratu. Pridružio se bolševicima, sudjelovao u oktobarskoj revoluciji, a 1918. pridružio se tek stvorenoj crvenoj armiji i tri se godine borio u građanskom ratu. U činu generala zatekle su ga Staljinove čistke i trije godine bio zatvoren. Na mučenje koje je pretrpio, kako bi se od njega izvuklo priznanje, podsjećalo ga je i devet čeličnih zubi koji su mu bili ugrađeni kako bi se nadomjestili oni koji su mu izbili istražitelji NKVD-a. Početkom listopada Rokosovski je zapovjedao 16. armijom koja se borila u kataklizmičnoj bici oko Vjazme. 7. listopada treća i četvrta pancer grupa zatvorile su obruč oko Vjazme i u njemu je ostao zatočen veći dio 16. armije. Rokosovski se smalenim brojem vojnika odlučio probiti iz obruča. Na putu je naišao i na konjički odred NKVD-a. Po prvi puta mu je bilo drago da vidite ljude. Na putu do izlaska iz obruča Rokosovski i njegov odred palili su i uništavali sve zalihe i opremu koju nisu mogli odnijeti u jednom selu zastali su kako bi se odmorili. Što se tamo dogodilo opisuje Chris Bellamy. U jednom selu ušli su u kuću kako bi dobili informacije o onome što se nalazi pred njima. Lokalno stanovništvo bilo je prestrašeno, ali toplo ih je primilo. Nakon što su od jednog dječaka i njegove majke saznali gdje se nalaze Nijemci, glas je došao iz kuta kuće. Što se događa, druže zapovjedniče? Bio je to starac sive brade, djed obitelji. Druže zapovjedniče, odlazite i ostavljate nas. Dali smo sve kako bismo pomogli crvenoj armiji, dali bi vam i košulju sleđa ako bi vam to pomoglo. Ja sam stari vojnik, borio sam se protiv Nijemaca i nismo im dali da uđu u Rusiju. Što sada vi radite? Rokosovskom su te riječi bile poput pljuske. Starac je dva puta ranjen u Prvom svjetskom ratu i sada je bio vezan za krevet. U Prvom svjetskom ratu careva vojska bolje je prošla nego do tada crvena armija. Da sam zdravo otišao bih i sam braniti Rusiju, rekao je starac, dok se naočiti 44-godišnji general s devet čeličnih zuba, crvenim i zlatnim vrpcama na rukavu i po tri zvijezde na svakom ovratniku sagnuo kako bi ostavio skromnu kuću i njezinu obitelj njihovoj sudbini. Rokosovski nikad nije zaboravio te riječi. Rokosovski će obnoviti 16. armiju i s njome sudjelovati u obrani Moskve godine 1944. dobit će čin maršala Sovjetskog saveza i na čelu Bjeloruskog fronta voditi crvenu armiju u napadu na Berlin. Svo to vrijeme on neće zaboraviti te dane listopada, kada se činilo da jedna katastrofa slijedi drugu. Ali činjenica je bila ta, dakle, Crvena armija se strahovito uspjela nadoknaditi te gubitke. Činjenica to su bili neiskusni vojnici, ali to je bilo s jedne strane i kompenzirano gubicima koje je Wehrmacht dobio, tih skoro 200.000 vojnika koje se moglo tek tako nadoknaditi. I naravno oni su se borili e, za domovinu. Jer Stalin kad je pozvao na otpor nije rekao za komunizam, nego za rodinu. Osim toga, ono što je još bilo važnije, to je bila prva odluka o velikom premještaju teške industrije iza Urala. 24. lipnja, Dakle, dva dana nakon početka rata formiran savjet za evakuaciju koji je koordinirao sav premještaj. Tako je, samo iz Moskve do listopada i studenog e, iza Urala premješteno 500 tvornica sa 210 tisuća radnika. Ukupno su sve do početka studenog premještene 1523 tvornice, od toga je 1360 tvornica bilo e, vojnog naoružanja, za što je prema ruskim izvorima trebalo e, milijon i po željezničkih vagona. Naravno, Uhodavanje proizvodnje trajalo je 1942. godine, a s tim da je dio tvornica koje su bile oko Stalingrada tada bio uništen, ali e, nakon toga 1943. godine e, Crvena armija će konačno imati redovnu e, opskrbu i oružanjem i strijevom i to kvalitetnim u odnosu na ono što su bili. I napokon, zadnja važna odluka bila je usvajanje politike spaljene zemlje, odnosno spaljivanje, sve se uništavalo na povlačenju. To je doslovno šokiralo njemačke planere koji su očekivali da će toliko brzo zauzeti e, sve da Sovjeti neće uspjeti posebno Ukrajinu ništa uništiti. Na primjer što se željeznice tiče, moralo je postati se 2500 lokomotiva i 200.000 željezničkih vagona umjesto da se koriste zarobljene sovjetske željeznice. Pored upornog otpora i sposobnosti da se nadoknade gubici, Crvena armija iznenadila je Wehrmacht i svojom opremom. Umjesto ostale vojske, naišli su na protivnika koji je nekad imao i bolje oružje. Na jedno od njih njemački vojnici prvi su puta naišli u srpnju 1941. godine. Tada su se prvi puta susreli sa višecjevnim bacačem raketa BM-13. Sovjeti su za njega imali nadimak Kaćuša, a njemački vojnici nazvali su ga Staljinove orgulje. To je oružje ispaljivalo 320 raketa kalibra 132 mm u baraži dugoj 10 sekundi. David Stahel donosi svjedočenje njemačkog vojnika koji je prošao ratovanje Poljskoj i Francuskoj, a kasnije u Italiji, koji je opisao napad Kaćuša kao najstrašnije i najšokantnije iskustvo koje je ikada imao. Maršal Andrej Jaramenko ovako je opisao trenutak kada je prvi put Crvena armija u bici za Smolensk upotrijebila Kaćuše. Bilo je to kod mjesta Rudnja. poslijepodne 15. srpnja zemlja se zatresla od neuobičajenih eksplozija mlaza mina. Poput kometa s crvenim repovima te su mine letjele kroz zrak. Učinak tih simultanih eksplozija bio je stražan. Njemci su u panici bježali, čak su i naše trupe koje zbog sigurnosnih razloga nisu bile upozorene da će to novo oružje biti upotrijebljeno, bježale s bojišnice. Kaćuše nisu bile jedino iznenađenje. Njemačke jedinice posebno iznenadila pojava tenka T-34. David Stahel ovako opisuje njegovu pojavu u borbama kod Smolenska. Kada je došao sljedeći sovjetski juriš, njega su vodili sovjetski tenkovi T-34, koje je SS divizija Das Reich prvi put tada susrela. Tijekom tog napada SS-ovci su na svoj užas otkrili da su njihovi protutenkovski topovi od 3,7 i 5 cm posve beskorisni. T-34 mogao se jedino uništiti kada bi se probio iza njemačkih crta obrane, tada bi ga se zapalilo molotovljevim koktelima, ili u jednom slučaju kad se na njega popelo i onda na trup izlio cijeli kanistar benzina i zapalilo ga. To je bio i KV1 i KV2, koji su bili zbilja skoro nemoguće uništiti sprijeda, dakle ovo prednja okopna ploča, ploča Glacis, što su Njemci bili šokirani kad njihovi Panzerkampfwagen 4 jednostavno nisu ih mogli probiti. S druge strane, tu je taj bio problem da je napravljen napad u trenutku prenaoružavanja crvene armije. Da su gomile postrebi još uvijek imale stare tenkove i neiskusne postaje, posebno serije BT, a ovaj manji broj tenkova zbog toga su Njemci, iako su imali inferiornije tenkove, ovaj manji broj kvalitetnih, mogli su ipak okružiti e, i uništiti posebno KV1 i KV2 mogli su se de facto uništiti samo da se udari s boka ili sa, ili sa straga i da se tamo gađa. Zabilježen slučaj je da je jedan KV jedan gore grupa armija Sjever držao cijeli dan <laughs> cjelokupnu diviziju blokiranu zato što nije bilo komunikacija, morali su preko jednog i na kraju su morali dovesti duge ove 88 mm protovinske topove da ga likvidiraju. Ali problem je bio taj, premalo ih je bilo Proizvodnja se nije uhodala, posebno zato što su i čistke uhvatile i konstrukcijske biroje e, koji su cijeli likvidirani, recimo biro koji je napravio Tank BT, koji osim e, što je imao slabi oklop, zapravo da je imao malo bolji oklop, mogao je kako biti i dalje korišten, bio je likvidiran. Cijeli niz konstruktora borbenih zrakoplova, dobro, nisu bili likvidirani, su otišli malo u Sibiru, dakle su također vrlo brzo vraćanje da rade. Činjenica je bila ta crvena armija imala cijeli niz oružanih sustava koji su međutim tek bili u uvođenju, nisu ni riješene one kako se kaže početne, početni problemi e, i sada odjednom je došao ovaj kaos rata i zbog toga ta prednost se nije mogla iskoristiti u 1941. a ni još u potpunosti 1942. godine. 19. listopada 1941. godine stavka vrhovnog zapovjedništva, na čijem je čelu bio Stalin, imenovala je generala Georgija Konstantinovića Žukova za zapovjednika obrane Moskve. Sljedećeg dana stavka je objavila zapovjed 813, koja je objavila da je Moskva u opsadnom stanju, to je bilo posebno stanje koje se moglo proglasiti za strateški važne gradove pored bojišta s ciljem najveće mobilizacije resursa potrebnih za obranu. Moskva je bila prvi grad u kojem je nakon početka rata sa nacističkom Njemačkom objavljeno opsadno stanje. Moskva se spremala za napad Wehrmachta. O tome kako je Crvena armija dočekala taj napad govorimo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju s četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.